Պարգևներ են հանձնվել Արցախի զարգացման ու բարեգործական ծանրակշիռ ավանդի համար։ Պաշտպանության բանակում մեկնարկել է ամառային ուսումնական փուլը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանները հանդիպել են հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Առաջիկա օրերին Ռուսաստանում կանցկացվեն ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման ուժերի զորավարություններ։ Երկուշաբթի կանդիպեն Ֆրանսիայի եւ Ուկրաինայի նախագահներն ու Գերմանիայի կանցլերը։ Ֆիլիպ Կիրկորովն ասել է, որ հպարտ կլինի, եթե հայտնվի Կիևի Սև ցուցակում։ Աշխարհում ամենաշատ կին բնակություն ունեցող երկրների շարքում Հայաստանը 7-րդն է։ Ստեփանակերտում անցնկացվում շախմատի ուսուցիչների երրորդյա դասընթացներ։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի հանրապետության փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանն օգոստոսի 19-ին ընդունել է Հայ օկնության միության հայ կրթական հիմնարկության տնօրենների խորհուրդների եւ Երևանի պետական համասանի մի խումբ անդամների եւ դասախոսների։ Ողջունելով հյուրերին Արթուր Աղաբեկյանն Արցախի իշխանությունների անունից երախտագիտություն է հայտնել ներկաներին հայրենիքի զարգացման գործում ունեցած նպաստի համար եւ հաջողություններ մաղթել նրանց իրենց հետագա հայրենանվեր ձեռնարկներում։ Փոխվարչապետը Սփյուռքայ հասարակական ու ազգային գործիչ Ժասմեն Բոնյատյան Ջարահյանին եւ հասարակական գործիչ ու բարերար Հայկուշ Հեյդի Քոհլերին հանձնել է Արցախի վարչապետի հուշամեդալները, որոնցով նրանք ապարգևատրվել են Արցախի հանրապետության հրճակման 24-րդ տարեդարձի կապակցությամբ Արցախի բարգավաճման ու զարգացման ուղղված գործունեության եւ բարեգործական ծրագրի իրականացման գործում ունեցած ծանրակշիռ ավանդի համար։ Շնորհակալություն հայտնելով պատվաբեր Պարքևի արժանանալու համար բարերարները նշել են, որ ցուսաբերվող գնահատանքը որքան հաճելի, նույնքան էլ պարտավորեցնող է, պատրաստակամություն հայտնելով այսուհետ եւս մասնակցել Արցախի համար կարևոր խնդիրների լուծմանը։ Ողջունելով հյուրերին կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանը կարևորել է Սփյուռքայի գործիչների դերը հատկապես կրթության ոլորտում, հատկանշելով պատերազմից ի վեր հայ օգնության միության կողմից վերագործարկված տասնյակ մանկապարտեզների նշանակությունը։ Նախարարը շնորհակալություն է հայտնել հայ կրթական հիմնարկության տնօրենների խորհրդի անդամ Ալեք Բաղդասարյանին, խորհրդի կողմից արդեն 4-րդ անգամ Շուշիում կազմակերպվող ասմունքի փառատոնի համար եւ կարեւորել Մշակութային այդ միջոցառումը մտաղ սերնդի մոտ գեղագիտական ճաշակի ձևավորման գործում։ Հանդիպան ավարտին փոխվարչապետը որպես հուշանվեր հյուրերին է հանձնել Արցախցի մեղվաբույսների արտադրանքի անհատական փաթեթավորումն իրականացնող Արցախ մեղր ընկերության առաջին խմբականակը։ Արցախի պաշտպանության բանակում մեկնարկել է ամառային ուսումնական փուլը։ Հերախոսակապով հաղորդում է Քաշաթաղի շրջանում մեր արտահասթիկային թղթակից Զոհրաբ Ըրքոյանը ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխիթարյանի հետ մեկնեցինք Հանրապետության հարավարևելքում տեղակայված սենսորամաս ներկա եղանք 2015 թվականի ամառային ուսումնական փուլի մեկնարկի միջոցառմանը։ Գնդապետ Օվիկ Աբրամյանը 6-րդ ամիսից նշանակվել է զորամասի հրամանատար։ Ողջունելով եւ շնորհավորելով Զորամասի ողջ անձնակազմին, հրամանատարը միջոցառումը համարեց բացվեց։ Հայաստանի Հանրապետության օրհներկեն չների տակ հրապարակ դրվեց Զորամասի մարտական դրոշը հանուն հայրենիքի գրությամբ։ Կարևորելով ուսումնական փուլի սկսվելը, հրամանատարը նշեց, որ հայ զինվորականները պետք է զինված լինեն նաև գիտելիքներով։ Ինչ վերաբերում է այն երևույթին, որ ճշնամին անդադ փորձում է մեր զինվորի ուժն ու ոգին, Հովիկ Աբրամյան ասաց. Ճշնամու աջակցությունը կապված է մեր սխալներից, իսկ մենք սխալվելու իրավունք չունենք։ Ունենք զորամաս որի գերխնդիրն է հայրենիքի պաշտպանությունը։ Խոսելով բանակ հասարակություն կապի մասին, զորամասի հրամանատարը կարևորեց այն, որ Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավար Սուրեն Խաչատրյանի կազմակերպամբ շրջանից մոտ 200 հոգի օգոստոս ամսին մասնակցել են առաջնագծի ամրացման աշխատանքներին։ Պաշտպանության նախարարության անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով վարչան պետի տեղակալ գնդապետ Արթուր Ավետիսյանը հաջողություն համարեց գիտելիքը եւ բարձր գնահատեց դրամասի դերը հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործում։ Ուրախությամբ ընդունեց Խաշաթաղի շրջանի եւ Զորամասի համագործակցությունը։ Ելույթ ունեցան նաեւ զինվորներ, սպաներ Զորամասի հոգեվոր հովիվը։ Ողջունի եւ շնորհավորանքի խոսքում Քաշաթաղի շրջակազմի ղեկավարի տեղակալ Արտուշ Մխտարյանը շրջանի ազգաբնակչության անունից հստահեցեց այս զինվորներին, որ քաշաթաղցիները կանգնած են բանակի թիկունքում եւ ցանկացած պահի պատրաստ կանգնել նաեւ առաջնագծում։ Ելույթներից հետո տեղի ունեցավ պատկերվատրման արարողություն։ Զորամասի հրամանատարի կողմից պարգևներ եղան նաև Քաշաթաղի շրջվարչակազմի շնորհակալակի եւ պատվոգիր շրջվարչակազմի ղեկավարին։ Հանդիսավոր մասից հետո Արցախի օրհներկի ընկերների տակ դրոշակակիր Վաշտը հրամանատարի հրամանով դուրս տարավ Զորամասի մարտական դրոշը։ Որ շարքերով անցան հայրենի տան դռներ ապահով պահող մեր զինվորներն ու նրանց հրամանատարները, ովքեր բազում անգամ են շնամուն տվել արժանարված եւ ստիպել սողալով հեռանալ։ Երբ դրաժեշտ էին տալիս օրամասին, մի խումբ զինվորներ պատասխանում էին երթափոխի։ Բոլորն էլ վստահեցին, որ անսասան է լինելու հայոց սահմանագիծը։ Հայաստանի եւ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանները հանդիպել են Արցախի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, պատմում է Բելլա Լալայանը։ Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանի գլխավորած պատվիրակությունն Արցախում է տեղեկանալու մարդու իրավունքների պաշտպանության առնչվող խնդիրներին, Արցախի օմբուդսմենի հետ փորձի փոխանակման եւ համագործակցության շրջանակներում անելիքները հստակեցնելու նպատակով։ Կարևորելով մարդու իրավունքների պաշտպանության գործում հասարակական կազմակերպությունների դերն ու մասնակցությունը, այսօր երկու հայկական պետությունների օմբուդսմենները հանդիպել են Արցախում առավել ակտիվ հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ։ Արցախի օմբուդսմեն Յուրի Հայր Կարապետյանը խոստովանել է, որ գրասենյակի համագործակցությունը հասարակական կազմակերպությունների հետ առայժմ անհրաժեշտ մակարդակի վրա չէ, իսկ դա թերությունը, որը պետք է վերացվի։ Ձեր ներուժը նաև իմ օգնությամբ, իմ միջամտությամբ պետք է ավելի օպտիմալ օգտագործվի մեր երկրում եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում եւ ընդհանրապես ժողովրդավարության գործընթացների ձեր ազդեցությամբ եւ ի վերջո մեր pedagogical զարգացման խնդրում Իր հերթին Հայաստանի օմբուդսմենն ընդգծել է հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հնարավորությունների տարբերություններն Արցախում եւ Հայաստանում։ Եթե Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունները տարբեր ծրագրերի համար ֆինանսավորվում են միջազգային կառույցների կողմից, ապա Արցախում դա անհնարին է դառնում ամենից առաջ միջազգային հանրության կողմից ճանաչված չլինելու պատճառով։ Հայաստանում հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորումը, գոյատևումը շատ ավելի հեշտ է, որովհետև այնտեղ կան միջազգային շատ դոնորներ, որոնք սնում են, ծնում են, ուժեղացնում են այդ հասարակական սեկտորը։ Ըստ էության հասարակական կազմակերպությունների ֆինանսավորման հարցը կարևոր է այնքանով, որ առանց նյութական միջոցների ոչ մի կարուս չի կարող նորմալ գործունեություն ծավալել, քանի որ յուրաքանչյուր ծրագիր կոնկրետ միջոցներ է ենթադրում։ Կարեն Անդրեասյանը նշում է, որ լավագույն միջոցը երկ երկրի ֆինանսական ներուժն օգտագործելն է, որն ավելի կայուն կդարձնի հասարակական սեկտորի գործունեությունը, իսկ կայացած հասարակական սեկտորն առավել արդյունավետ կնպաստի ժողովրդավարական գործընթացների զարգացմանը կեղծ բարեպաշտ չլինենք ու հասկանանք, որ եթե չկա նյութական ռեսուրս, քաղ հասարակություն չի կարող գոյություն ունենալ, ոչ լրատվամիջոց, ոչ կուսակցություն, ոչ հասարակական կազմակերպություն։ Հավատը որ ապագան պետք է լինի հասարակական կազմը, դա տեղական բիզնեսներն են։ Նույնիսկ օլիգարխներին եմ համաձայն։ Այսինքն ավելի լավ է ինչ-որ մի հայտնի օլիգարխից դրամաշնոր ստանաս, թեկուզ մեղադրեն, որ քաղաքական ուղղվածություն ունի, բայց սովորացնես, որ, չգիտեմ, այս կամ այն հայտնի օլիգարխը ֆինանսավորի մարդու իրավունքների հետ կապված ծրագիր։ Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հարցոպատասխանի ընթացքում անդրադարձ եղավ կաշառակերությանը, տնտեսական անարդար մրցակ բնակցությանը, պաշտոնական դիրքերի չարաշահմանը եւ այլ երևույթներին, որոնք ամենից առաջ վատ են անդրադառնում երկրի տնտեսության զարգացմանը, ժողովրդագրական աճին։ Քննարկման մասնակիցները եկան զրակացության, որ միջազգային հանրության կողմից չճանաչված Արցախում ավելի բարվոք իրավիճակը նշված խնդիրների առնչությամբ, քան Հայաստանում։ Բելլալալայան այսօր։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Օգոստոսի 24-ից 28-ը Ռուսաստանի Պսկով քաղաքում անցկացվելու է ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերի Փոխգործակցություն 2015 զորավարությունը, որին մասնակցելու են ՀԱՊԿ անդամ 6 պետությունների՝ Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Տաջիկստանի եւ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները։ Զորավարությանը ներգրավված է լինելու մոտ 2000 զինծառայող, որից մոտ 1000-ը Ռուսաստանի զինված ուժերից, եւ մոտ 200 միավոր ռազմական տեխնիկա, այդ թվում եւ կործանիչներ, հարվածային ուղաթիռներ եւ բեռնատար ինքնաթիռներ։ Այս մասին հայտնել է Ռուսաստանի զինված ուժերի օթադեսանտային զորքերի հրամանատար զորավարության ղեկավար գեներալ գնդապետ Վլադիմիր Շամանովը։ Զորավարության ընթացքում ՀԱՊԿ օպերատիվ արձագանքման հավաքական ուժերը չեզոքացնելու են գազམ་ակերպության պատասխանատվության գոտու արևելյան Եվրոպայի հատվածում առաջացած պայմանական զինված հակամարտությունը։ Զորավարության առաջին փուլում մասնակիցներն անցկացնելու են հրամանատարաշտաբային մարզումներ, որոնց ընթացքում կազմելու են փոխգործակցության ծրագիրը։ Երկրորդ փուլում հավաքական ուժերը տեղայնացնելու են զինված հակամարտությունը եւ ոչնչացնելու են ապօրինի զինված խմբավորումներին։ Զորավարության ընթացքում ուշադրություն է դարձվելու նաեւ տեխնացին աղետների հետևանքների վերացման գործողություններին, ինչի համար Ղազախստանից զորավարությանը մասնակցելու է ռադիացիոն, քիմիական, կենսաբանական պաշտպանության գումարտակ։ Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուয়া Օլանդի, Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի, Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի երկուշաբթի օրվա հանդիպմանը կարող է հաջորդել նորմանդական ձևաչափով հանդիպումը, որին կմասնակցի նաև Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այս մասին հայտարարել է Ֆրանսիայի կառավարության մամուլի քարտուղար Ստեֆան Լեֆոլը։ Հնարավոր է Բերլինի հանդիպման հաջորդի նորմանդական ձևաչափով հանդիպումը, ասել է նա ճեպազրույցի ժամանակ։ Ավելի վաղ հայտնել էին, որ Ուկրաինայի հարցերով նորմանդական ձևաչափով հանդիպումը հնարավոր է կայանա օգոստոսի 20-ին Բեռլինում։ Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Ֆիլիպ Կիրկորովն իր այցով ուրախացրել է Ղրիմի երկրպագուններին։ Հայտնի երկիչը համերգետվել Սևաստոպոլում, ինչպես նաև եղել է նոր ալիք երկի մրցույթի մանկական տարբերակի ժյուրիի կազմում։ Կիրկորովի Ղրիմում գտնվելն առանց սկանդալի չի ուղեկցվել։ Արտիստը ստիպված է եղել պաշտպանել իր ընկերուհուն Ուկրաինացի երգչուհի Իինա Բիլիկին, ում քարկոծել են հայրենիքում երկչի հետ սելֆի անելու համար։ Երկորովը չի կարողացել խուսափել քաղաքականության թեմայից եւ արտիստների սև ցուցակների հետ կապված իրավիճակից։ Կիրկորովը նշել է, որ մեծ հույսեր ունի, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի միջև հակասությունները կմնան անցյալում եւ երկրների միջև հարաբերությունները կրկին կլինեն եղբայրական եւ բարիդրասիական։ Միևնույն ժամանակ նա հայտարարել է, որ միայն հպարտ կլինի, եթե հայտնվի Կիևի սև ցուցակում մանկական մրցույթին մասնակցելու համար։ Ամեն տարի Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի շախմատ առարկայի ուսուցիչների համար կազմակերպում են վերապատրաստման դասընթացներ։ 3-երորյա դասընթացները մեկնարկեցին Ստեփանակերտի համար 2 հիմնական դպրոցում։ Վարսիկ Հարությունյանի ռեպորտաժը։ Ինչպես են անցնում դասընթացները Քաշաթաղի շրջանի Երիցվանքի հիմնական դպրոցի շախմատի եւ ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչ Մերոժան Մարկարյանի խոսքով Այսօր մենք եկել ենք վերապատրաստման շախմատի դասընթացների Քաշաթաղի շրջանի բոլոր մասնագետները։ Վերապատրաստումը անցնում է բարձր մակարդակով եւ հույսով եմ որ քննության ժամանակ կարող ենք տալ բարձր գնահատականների բալերի համար մեր քննությունը։ Մերուժան Մարկարյանը համոզված է, որ այս դասընթացները տալիս են նոր գիտելիքներ։ Իհարկե դասընթացները նաև տալիս են նոր գիտելիքներ, նորություններ շախմատում, եթե կան այդպիսիները, եթե ոչ ավելի խոր վերլուծություններ են կատարում հանդիսների շուրջ։ Գրքիրը ինչպես են աշակերտները կերտում առարկան, որովհետև շատ դժվար է։ Ունենք լավ աշակերտներ, հա, ես կարող եմ ասել անգամ հա, դպրոցների անուններով, ասենք Հայկազյանի դպրոցը, Իշխանաձորի դպրոցը, Ալաշկերտի դպրոցը, Կովսականի, Երեսվանքի ունենք լավ երեխաներ, բայց դրանք թվով քիչ են։ Միջին մակարդակը ավելի շատ է։ Երևանի Խաչատուրաբովյանի անվան պետական մանկավարժական համասարանի շախմատի կրթական հետազոտությունների կենտրոնի հոգեբանության մասնագետ Անժելա Սարգսյանը կարևորում է նման դասընթացների դերը։ Մեր քննարկումների ընթացքում մենք հիմնականում փորձում ենք բացահայտել, թե շախմատի ուսուցիչները իրենց դասավանդման ընթացքում հոգեբանական ինչ խնդիրների են առնչվում եւ փորձում ենք միասին փորձի փոխանակման արդյունքում լուծել այդ խնդիրները, բարձրաձայնել եւ քննարկել։ Առաջին հերթին այս դասընթացները ուսուցիչներին տալիս է փորձի փոխանակման հնարավորություն։ Մեկ տեղում հավաքելով բոլորին միասին խոսում են, բարձրաձայնում են խնդիրներ, որոնց լուծումը իրենք ցանկանում են գտնել։ Արդյունքում լսելով իրենց գոլեգայի, հա, կարծիքը, իրենք կարողանում են իրար մեջ գտնել այդ խնդիրների լուծման տարբեր եղանակները։ Եվ բացի այդ, հատկապես շախմատի դասավանդման մեթոդիկայի արդյունքում, հա, այդ վերապատրաստման ուղղության արդյունքում մեր շախմատիստները նոր որակ են ստանում դասավանդման առումով։ Նշենք, որ դասընթացներն անց են կացնում Երևանից հրավիրած մասնակիցները, որոնք էլ դասավանդման նոր մեխանիզմներ են մշակել կրծեր դասարանների աշակերտ աշակերտների ուսուցման համար հավելենք, որ վաղը դասընթացների վերջին օրն է։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր Աշխարհում ամենից շատ կին բնակչություն ունեցող երկիրը Կարիբյան ծովում գտնվող Մարտինիկան է, որտեղ 100 տղամարդուն բաժին է ընկնում 118.3 տասնորդական կին։ Այս մասին նշվում է ՄԱԿ-ի տնտեսական եւ սոցիալական հարցերի դեպարտամենտի հրապարակ աստվյալներում։ Հաջորդը Լատվիան է, ապա Լիտվան, Գյուրոսան, Գվադեպլուպեն, Ուկրաինան եւ Հայաստանը։ ՄԱԿ-ի հրապարակած տվյալների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում 100 տղամարդուն բաժին է ընկնում 115.5 կին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում սպասվում են փոփոխական անպամատություն առանց ձեղումների եղանակ։ Վարկյանում 2-ից 5 մետր արագությամբ հյուսիս-արևելյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 17-ից 21, ցերեկը 27-ից 32 աստիճան տաքություն։ Լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։